Rādījumu arī Latvija ēterā. Raidījums kafijas pauze. Dārgie rādījumā arī Latvija klausītāji, ētera raidījums kafijas pauze, un es Olga Vēlika aicinu jūs noklausīties interviju ar profesoru Andreju Zubovu par Fatimas dievmātes parādībām – un to nozīmi, kā 20. gadsimta, gan mūsdienas. Es novēlu patīkamu klausīšanos. Rādījumā arī Latvija ēterā raidījums kafijas pauze, kas ir iespējams pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Pirms vairāk nekā simts gadiem, 1917. gada 13. māja, notika notikumi, kas ļoti svarīgi ne tikai katoļu baznīcai, bet arī visai pasaulē. Mazajā Fatimas pilsētiņa, Portugāle, trim mazam, maziem ganiņiem parādījās jaunava Marija. Viņa sazinājās ar tiem sešus mēnešus un vienai meitenei uzticēja trīs noslēpumus, kas bija saistīti ar Reli, ar pāvestu bet īpaši ar Eiropu, ar pasauli, ar mieru Un jau īpaši tur bija ļoti svarīga vēsts par Krieviju. Un šie notikumi, kā jau teicu, notika sešus, norisinājās sešus mēnešus, pēdējā parādība notika 13. oktobrī. Un šodien par šo parādības nozīmi visai pasaulē, Eiropai, Krievijai runāsim ar mūsu viesi, Toma Masarika universitātes profesiju, prof, profesoru Čehija, kā arī iepriekš Maskavas starptautisko attiecību valsts institūta institūta profesoru, politisku darbinieku, publicistu un pārēsticīgu kristieti Andreju Zubovu. Rīt Kristus ir augšām celis, apsveicu jūs lieldienas. Pat tiešām kungs ir augšām celis, es pateicos un apēsīs Apusēju sveicu lieldienas, kas jau turpinās piecas nedēļas pēc rietumu lieldienu tradīcijas, ko mēs svinam pareisticīgajā baznīca šobrīd. Es eh, jūs jau nedaudz iepazīstināju, pastāstīju, kur jūs strādājat, varbūt vēlaties mūsu klausītājiem nedaudz pastāstīt par sevi, ko jūs vēlētos pastāstīt viņam par sevi. Es domāju, ka jūs mani iepazīstinājāt diezgan izsmeļoši, neko papildus nevaru pateikt, izņemot izņemot varbūt vienu lietu, ka es e, nokļuvu Brno Masarika universitāte nevis tāpēc, ka es viena vai otra iemesla dēļ nolēmu strādāt Eiropā, bet gan tāpēc, ka, diemžēl, atrasties Krievijam, Man vairs nav iespējas, lai gan man ļoti pietrūks savas valsts, es ļoti gribu tajā atgriezties. Nu, bet uh, politiskais režīms, kas tika izveidots Krievijā, kas no pirmā acu uzmetiena šķiet tik tūs baznīcai, ir uh, patiesība režīms, kas pacela roku pret nu, nu, visu, kas cilvēka ir svēts, pret viņa brīvību, cieņu, pret viņa līdzību Dievam, Un tas bija grūti atrasties valstī, kad man tika liekta iespēja mācīt, un pat vienkārši э, sazināties ar cilvēkiem dažās sanaksmes, konferences un tā tālāk. Es nolēmu aizbraukt 2022. gada septembrī, un neilgi pēc tam mani pasludināja par ārvalstu agentu, kas manu atgriešanos padarīja pat tehniski neiespējamu. Tāpēc es šobrīd esmu Čehija, esmu ļoti pateicīgs gan Čehijas valdībai, kas э, pret mani izturas ar lielu uzmanību, gan savu universitātei, kurai pieņēma mani par viesprofesoru, bet ceru, ka pienāks brīdis, kad varēšu atkal būt Krievi un dot labumu cilvēkiem, kuri klausītos manas lekcijas nevis angliski, bet krieviski. Pirms dažiem gadiem skatījos jūsu video lekcijas par Fatimas notikumiem, par jaunos Marijas parādīšanos, un tas mani patīkami iespaidoja. Man tas šķita ļoti svarīgi, ka jūs stāstiet par šiem notikumiem, jo jūs esat pareisticīgais Krievs, un tas mani radīja lielu iespaidu. kāpēc jūs kā pareisticīgais kristietis izveidot šos video par Fatimas notikumiem. Un man ir interesanti domāt, ka arī mūsu klausītājiem par tās, kā jūs uzzināt par jaunās Mārijas Fatimas parādībām un kāpēc jūs nolamat izveidot šos video, kas ir pieejami visiem. которые доступны на YouTube, доступны для всех. Saprotiet, es to uzzināju jau sen. Es atnācu uz baznīcu un kļuvu par ticīgu kristīti, kristieti un tiku kristīts, kad man bija 25 gadi, tas bija 1978. gads, э, ļoti sen. Un mana loka, Maskavas э, kristiešu loka, daudz runāja par Fatimas fenomenu. Un mēs eh, nekad nebijam uzskatījuši to par tīri katolisku. Kaut kāda ziņa eh, šī parādība liela mēra bija par Krieviju, par pareisticīgo valsti Un tam bija dziļa jēga, ka bija cita, tas, ka tas bija cita reliģiskā tradīcija, cita kristiešu tradīcija, un dievmāte lūdza lūgt par Krieviju, nevis pareisticīgos, nevis Krievus, bet gan katoļus, tālē Portugāla, jo tālākā, saka Eiropa, nekā nebija, tālāk ir tikai Atlantijas okeāns. Un tam bija milzīga nozīme. Un, manuprāt, Fatima, kā to sauc portugāli, galvenais vēstījums ir tas, ka mums ir jālūdz viena par otru neatkarīgi no konfesijas, э, neatar, neatkarīgi no cilvēciskam, politiskam atšķirībām. Mums jālūdz vienam par otru, un tad Dievs ir ar mums. Kad mēs lūdzam par sevi, mēs esam egoistiski. Protams, kungs mūs dzird, palīdz mums, bet, protams, katrs nopušas par savam bēdam. Un lūk par citam bēdam ļoti svarīgi, jo īpaši tāpēc, ka tās bēdas, kas ir otrēm, viegli var kļūt par tavam bēdam, kā patiesība notika Fatimā. Jo dievmāte teica lūgties par Krieviju, lai Krievu cilvēku sirdis, kas tik teikts burtiski māja pirmajā parādīšanas reizes, un pēc tam jūlijā ļoti detalizēti, 13. jūlija, lai Krievu cilvēki, cilvēku sirdis no ļauna ienaidnieka pievēršas manam dēlam. Un tajā laikā norisinās revolūcija 17. gada februāri līdz oktobrim, un Krievu tauta patiešām svārsties ar bolševīku satanisku vēsti un kristīgo principu patiesību un baušļu ievērošanu. Un šajā ziņā lūkšana varētu daudz ko mainīt, bet vai nu lūkšana bija, nebija tik spēcīga, vai arī Krievu tauta bija tik nocietināta, ka rezultāta 13. oktobri Dievmāte teica Lūcijai, tai pašai meitenec, ar kuru patiesība Dievmāte sazinājas ar pasauli, ka Krievu cilvēku nepievērsī, nepievērsīsies manam dēlam, ka tauta ir kļuvusi spitīga ļaunai ienaidnieku, un tāpēc lielas nelaimes atnāks uz Krieviju, un cer Krieviju atnāks arī uz visu pasauli pasauli, ar to parādot pasaules notiekošo vispārīgumu, kam nav ne robežu, ne politisku, ne konfesionālu, ne etnisko. Un patiešām tas viss nāca šī briesmīga režīma formā, kuru mēs iespējams kļūdaini saucam par komunistu jo tās, protams, nebija socialistiskais un nevis komunistiskais, bet tās bija vienkārši bambitīskais, staļiniskais režīms, kas piedzīvoja savu lielāku uzplaukuma brīdi pēc otrā pasaules kara. Tā izplatījies pāri trešdaļai zemes sauzemes masai un aptuveni vēl vairāk par trešdaļu zemes iedzīvotāja. Tātad krieviem šī Fatimas parādība bija parādība par Krieviju, eh, un tāpēc tā bija ļoti svarīga, un Krievija par to zināja. Šīs ziņas tika nodotas ar dažam grāmatam vēl padomju laikos, kad neko nevarēja drukāt, rakstīt vai fotografēt. Rietumu eh, izdevumi, to starp Briseles eh, katoļu izdevniecība Dzīvē ar Dievu, kas bija orientētas uz Krievu pareisticību, to visu izplatīja. Un kopš tā laika tas mani dziļi pārsteidza. Man likas, ka šajā fenomēna redzēt, es esmu vēsturnieks, šajā fenone, fenomēna slēpjas 20. gadsimta vēstures noslēpums. Šeit ir tā iekšējā atspere, tā iekšējā nozīme, kas ir sātana un dieva dēla cīņa par cilvēku sirdīm. Un tā notika, ka Dievmāte teica Lūcijam vispār visiem trīs bērniem, Jāsintam un Franciskam, ka kopš mūžīgiem laikiem ir bijusi cīņa starp cilvēka dēlu un ienaidnieku, starp manu dēlu un ienaidnieku. Un tagad šīs cīņas centrs ir Krievija. Šis noteikti bija 1917. gads, bija revolūcijas gads, kam tiešām bija liela vēstures nozīme, tikai ne pozitīva, bet drīzāk negatīva, tā būtu pareizi teikt. Fatimu, Tāpēc, protams, tas piesaistīja manu uzmanību. Es daudzus э, gadus sapņoju apmeklēt Fatimu un atrasties tajās vietas. Tieši šeit tas viss notika, šai pilsētā, kur dievmāte parādījās šiem bērniem. Un 2016. gada es varēju piepildīt savu sapni. Es devos atvaļinājumu uz Portugāli, uz Fatimu. Un turklāt es gribēju, ka tās nav tikai mans personisks, sava veida uh, sveceļojums, lūkšana, bet man tas jāsaka arī cilvēkiem, Krievu tautai, Krievulodīgai pasaulē par šo fenomēnu, jo ne visi э, to zina. Eh, Tāpēc es un nu, mani draugi uzņēmām šo nu filmu, kas, manuprāt, izdevusies eh, labi. Un burtiski šajā ļoti svētajā vieta, tas ir netālu no tā paša ozola, uz kura, uz kura bija diamātas nu, parādības bērniem. Tāds ir šīs filmas stāsts. Tas tika filmēts oktobrī, tieši pēdējā oktobra parādīšanas gada diena, 2016. gadā. И говоря о фатимских явлениях, мы Un runājot par Fatimas parādībām, mēs bieži domājam par 20. gadsimtu, ka šī bija ir tā cīņa, kas bija tajā laika pasaule, kuras centrs tajā brīdī bija Krievija. Un Dievmāte brīdināja par otra pasaules kara sākšanos, ja Krievija nepievērsīsies, un par šo ideoloģiju izplatību, kas patiesībā arī notika. Bet šīs parādības jau notika pirms 107 gadiem, vai tie brīdi brīdinājuma vēstījumi ir tikai 20. gadsimtam, un vai šie notikumi, šīs vēstis ir aktuālas arī mūsdienas? Nu, Ziniet, pirmkārt, kas ir ļoti svarīgi, ir tāds punkts, kam nekavējoties jāpievērš uzmanība. Э, Kā э, tieši tad, kad diamāte sazinās ar bērniem, tālajā 17. gadā, viņa teica, ka kopumā šīs karš – Tas ir pirmais pasaules karš. Šis karš be, drīz beigsies. Bet ja cilvēki nemainīs savu attieksmi viens pret otru, tad drīz sāksies jauns, vēl briesmīgāks karš, kura ies bojā desmitiem miljoniem, miljonu cilvēkiem, un veselas tautas tiks apdraudētas. Tā ir vispārīga iezīme tam, ko mēs dažreiz negluži pareizi saucam par pareģošanu. Redziet, vēsture ir nenoteikta, un diamāta nevarēja teikt, ka būs karš un punkts. Nē, viņa teica, ka būs karš, ja mēs nemainīsimies. Un ja mēs mainīsimies, tad kara nebūs. Kā mainīties? Pārmaiņas bija ļoti vienkāršas. Tu nu vari nosaukt dažos vārdos. Mums ir jāmīl vienam otru. Pirmais pasaules karš notika mīlestības trūkuma dēļ. Visi bija nacionalistiska apduluma. Vācieši gribēja pangermanismu, slāvi vēlēs panslāvismu, turki sludināja panturkismu. Un visi sapņoja par savam impēriju, par savu varenību, par savu tautas godību, par savas teritorijas paplašināšanos. Un galu gala šīs egoisms noveda pie tā, kā Pirmā pasaules kara frontes jau bija gājuši bojā gandrīz 10 miljoni cilvēku. Tas bija ļoti vienkārši. Ja tu turpināsi to pašu, būs jauns karš, vēl briesmīgāks. Un ja jūs mainīsieties un naida vieta pieņemsiet mīlestību pret otru, egoisma vieta solidaritāte un pat upurēšanos citu labā, melu vietu tu paņem, eh, pieņem patiesību, nevis vēlme iegūt sev labumu, bet vēlme palīdzēt лице, цей там, да свесть будешь То тогда все будет иначе. Un tāpēc parādība notika Portugāle, un tāpēc tā ir adresēta galvenokārt katoļiem. Jo ko uzrunāt Krievu pilsēņos kara laika? Ir skaidrs, ka Krievi, kas ir ticīgi, viņi cieš, viņi lūgs par savas valsts likteni, par savu tuvinieku, par savas baznīcas glābšanu, taču šķiet, ka Portugālē par to nevajadzētu rūpēties, jo tā bija ļoti tālu, un, kā zin, kas tur Krievi sabiedrībā notiek, izņemot politiķus vispār. Bērni pat nezināja, kas ir Krievijā. Kad diamāte teica lūgties par krieviem, viņa sirsnīgi domāja, ka šī ir kaut kāda slikta sieviete, kurie, kura nezināmi, kāpēc uzvārdas tiek slikti, kā no tā atkarīgs pasaules liktenis. Tikai pieauguši viņam to paskaidroja un viņi bija šokēti. Bērni bija analfabēti, viņu šokēja pieaugušie, pasakot, ka šī ir milzīga valsts, Austruma Eiropa, kas kopā alianse ar Portugāli tagad cīnās pret centrālajām valstīm. Tāpēc citam jālūdz, citam jālūdz. Un tam ir īpašs spēks. Tāpēc parādība notika Portugālē. Vai tas ir svarīgi šodienai? Nu, pirmkārt, es domāju, ka ja mēs paskatīsimies uz pasauli, mēs redzēsim, ka kaut kur tiešām notikušas izmaiņas. Un pateicoties šiem neticamajiem pārmaiņam, rādas tāda lieta kā Eiropas Savienība, piemēram, NATO, kur tiešām visas valstis brīvi apvienojas Eko, ekonomiska progresa vārda, turas progresa vārda vai nu savu teritoriju teritoriju sargājot no citām valstīm, bet kaut kur eh, eh, nekas nav mainījies. Un viens no tiem piemēriem, kur nekas nav mainījies, diemžēl ir Krievija, kur pašreizēja Putina režīms izdarījis tādu pašu rūgtumu, naidu, egoismu, vēlmi eh, dzīvot tikai sev, kas noveda kas arī līdzīgi novada pie šiem diviem pasaules kariem. Un šeit nekas nemainas. Tāpēc, protams, Uh, nav mana ziņa spriest, vai šīs sataniskas pretošanas dievam centrs tagad atrodas Krievi vai nav. Bet man šķiet, tomēr atrodas. Varbūt ne tikai Krievija, bet arī Krievija. Tāpēc es domāju, ka Fatimas fenomens ne tuvu nav izsmelts. Tā nozīme turpinās, un to starp citu ļoti skaidri izjūta arī tagadējs pāves Francis, kurš pirmo reizi, es to uzsvaru pirmo reizi, 22. gada, pasludināšanas svētkus pēc rietumu kalendāra, veltīja Krievi un Ukrainu diemātes sirdī, kā to uh, viņa teica, otrajā parādīšanas reize Lūcijai, otrajā, otrajā Parādīšanas reize bija 1929. gada 13. jūnija, uh, kad Lūcija bija jau kļuvusi par mūķeni. Šeit viņa parādījās viņai un teica, ka Lūcija eh, vajag informēt Romas pāvestu. Tad eh, bija pāvests bijis 11. 11 ka bija nepieciešams veltīt Krieviju viņa sirdē, un šo veltīšanos vajadzētu veikt uh, pāvestam un uh, visiem pasaules bīskapiem. Uh, šī ir pilsēta to Ispānija, kur notika šī parādība lūdziem. Un neviens pāvēs to neizdarīja pirms Jāņa Pāvila II. Un Jānis Pāvils II veica šo veltīšanos pēc šausmīga atentāta mēģinājuma. Pirms tam viņš arī 1970. gada piesauca svēto garu pār poliju, taču Krievijā viņš nebija veltījis dievmātes sirdī. Līdz ar viņu nenotika šis šausmīgs slepkavības mēģinājums, un tas notika, starp citu, tieši Fatimas parādības gada diena, 1981. gada 13. maijā, pēc kura pāves lūdza atvest pareizticīgo atteikumu attēlu, diamantes, eh, kaziņa, kaziņas attēlu, un eh, attēla, attēla vēsture ir cits stāsts. Tāpēc viņš, kas bija ļoti interesanti, lūdza šī attēla priekšā, deva solījumu, ka viņš izdarīs šo veltīšanos. Un 1984. gada viņš eh, tieši nenosauca Krievijas vārdu, lai gan Dievmāte teica, ka jāvelta Krievijai manai sirdī. Viņš nenosauca Krievijas vārdu, vēlāk viņš to ļoti nožēloja. Viņš nereizi vien teica pat maniem pazīstamajiem katoļu bīskapiem, viņi to dzirdēja no viņa personiski, ka tā bija viņa kļūda, ka viņš to nenosauca vārdam. Mēs varam tikai minēt, tā, tie varēja būt politiski iemesli, viņš nevēlēs sabojāt attiecības ar padomju savienību, lai gan tas bija padomju agents, kas mēģināja viņu nogalināt. Vai būdams polis, viņš vispār sapņoja par to, lai Polijā un citas austrum Eiropas un centrāla Eiropas valstīs tika, tiktu atbrīvotas no bolševīzma, un Krievija bija otrā vieta. Mēs to nezinām. Es vienkārši pat nevēlos par to spekulēt. Un patiešām, tieši gadu vēlāk sākas perestroika. 1985. gadā, tajās pašās mārta aprīļa dienas, un rezultātā ce Centrāla Eiropas un Austrum Eiropas valstis tika atbrīvotas no komunisma, līdz pat Baltijas valstīm, bet ar citām valstīm sanāca sliktāk. Tur šādi neobolševistiski, autoritāri vai oligarhiski režīmi pastāv līdz mūsdienam gan Krievijā, gan Baltkrievijā, gan un Kazahstāna un daudzas citas valstīs. Un saistībā ar to, protams, arī turpinās Dievmātes misija. Pavesta Franciska veltīšanās akts ir absolūti aktuāls. 22. gada un tagad es būšu godīgs pret jums, es teikšu, ka mēs gaidam un cenšamies darīt, ko varam, lai Dievmātes, Dievmātei dotais solījums tiktu izpildīts, lai Krievu tautas, Ukraiņu tautas sirdis patiesi novērstos no cilvēces nu, ienaidnieka, Jēzum Kristum, un lai Krievija teikšajā 29. gada parādīšanas reize, lai Krievija kļūtu par pārasto valsti. Tā ir gan labais, gan sliktais, gan ticīgie, gan neticīgie, grēcinieki un taisni, bet tā nav vairs sātana instruments, kas iznīcina pasauli. Tas ir ļoti svarīgi. Pagaidam ļoti ceram, bet, protams, jārīkojas arī pašiem, jo paļaujieties uz Dievu, bet paši nenolaidiet rokas, kā ir Krievu sākam vārda teikts. Вы сказали о таких Jūs runājat par tādiem garīgiem iemesliem, kāpēc Krievija nepievēršas Jēzum, Jēzus sirdī. Un arī nu, jūs runājat par imperi imperialismu, par nu, sautīgumu, un varbūt jūs redzat arī citus garīgus iemeslus, varbūt ne tik garīgus iemeslus. Kāpēc tas notiek šobrīd Krievijā? Krievija karo, jūs pats runājat par režīmu, par represijām. Kādi ir iemesli? Varbūt mēs pamās lūdzamies, varbūt vairāk jālūdzas par Krieviju. Mums vienmēr ir jālūdzas, kā saka ka mēs vienmēr lūdzam nepietiekami. Tam jābūt skaidram. Mēs nekad nelūdzamies pārmērīgi. Tas nenotiek. Bet atcerieties, ir latīņu romiešu sākumvārds. Tas ir lūgt un strādāt, orēt labora. Strādāt un rīkoties, rīkoties politiski, rīkoties ekonomiski. Tas arī ir nepieciešams. Kāpēc tas notiek Krievijā? Nu, tam ir dziļais cēlonis, kas ir raksturīgs ne tikai Krievijai, bet būtībā runājot arī par bijušam Krievijas teritorija, Krievijas impērijas teritorija, ir tas, kas tika paveikts 1917. gada revolūcijas laikā. Fakts ir tāds, ka toreiz 17. gadā bija parādība, kas skaidri parāda, ka Krievija bija izvēle. Revolūcijas laika no februāra līdz oktobrim un pēc tam 22. gada pilsoņu kara laika, vai sekot bolševikiem, kuri aicināja atņemt svešu īpašumu, iznīcināt augstāko slāņu e, cilvēkus un novērsties no Dieva, vai sekot tiem, kuri teica, ka neko tādu nevajag darīt, ka patiešām jāpilnveidojas sabiedriskajā politiskajā dzīve, bet caur upuriem, caur rūpēm par tuvāko. No, nu, protams, tie ir, bija ticīgi cilvēki, kas to piedāvāja. Redziet, mums ir zināms radītājs, Es esmu vēsturnieks, un man nepatīk runāt tikai vispārīgi, piemēram, divdaļīgas koncepcijas. Mums ir viens ļoti formāls radītājs. Fakts tāds, ka Krievija 17. gada novembrī notika satversmes sapulces vēlēšanas. Tas bija parlaments, kuram bija jāatjauno Krievija, kas notika э, visa vāciešu neokupētie teritorija, to starp arī daļa no Latvijas teritorijas, э, kuru vēl nebija э, okupēta iespējas eh, Vācu kara spēks un Igaunijā, eh, nu un, protams, Ukrainai, Kaukāza, visur, izņemot Somiju, kurā vēlēšanas nepiedalījies. Un tātad eh, Polija tajā laika bija okupēta. Šo vēlēšanu rezultāts bija ļoti bēdīgs. Pārties, kas bija atklāti pret Dievu, un atklāti aicināja uz īpašumu pārdali, vecas impērijas augstāku slāņu iznīcināšana saņēma gandrīz 80%. 4 пятых, почти 80%. Un pārties, kas sevi pasludināja par kristiešiem, tas visas bija pareisticīgi, vecticībnieki, bija evangelisku un katoļu pārtie. Viņi kopā saņemam 2,5% balsu. Tas ir reāli, bet viņi balsoja pēc sarakstiem. Tad tas viss ir pilnīgi reāls noskaņojums sabiedrībā, kas tajā atspoguļoja. Redziet, kā saka, 2,5% bija par dieva lietām un 80% bija par sātinu lietu, э, pārējo kur pa vidu. Absolūtais vairākums tika dots bolševīkiem, ne tikai no armijas э, puses, bet bet arī no civiliedzīvotājiem, un tas ir bēdīgs rezultāts. Un otrs rezultāts arī bija ļoti interesants, arī skaitļos diezgan nolasams. Mēs zinām э, par briesmīgām represijām, kas notika un veica bolševīkiem 1937. gadā, bet mēs nesaprotam visu par šo represiju sākumu. Fakts ir tāds, ka Stāļins nolēma pārbaudīt, vai 20 gadus pēc revolūcijas Krievijas iedzīvotāji tic Dievam. Tā bija vairāk vai mazāk tautu skaitīšana, kas notika tieši Ziemassvētkus pēc austrumu stila. 37. gada 7. Eh, janvāri. Vienīgo eh, reizi, kad tika iekļauts vispārīgais eh, jautājums par personisku attieksmi pret ticību, un 58% toreizējas PSRS iedzīvotāju skaita Atgādināšu, ka tas bija pirms rietumu Ukrainas, rietumu Baltkrievis un Baltijas valstu aneksijas. Cilvēki teica, ka viņi tic Dievam. Un tas tika teikts laika, kad tika veiktas milzīgas represijas pret ticīgajiem, tika iznīcināti daudz cilvēki. Citi atradas nometnes, visi klosteri bija slēgti padomju savienības teritorijā, un cilvēki nebaidījās teikt, ka viņa tic Dievam. Tas ir šajā laikā 20 gadus notika neticama metamorfoze. Lielāka daļa cilvēka nožēloja savas un savu tēvu izvēles 17. Nu gadā. Un ir ļoti svarīgi saprast, ka šīs tautas ska skaitīšanas rezultāti tika aizliegti. Nu skaitīšanas veicējas nošāva. Krievijas vēsture tā ir zināma kā nošautā skaitīšana, bet pēc 90. Eh, 91. gada arhīvā atrada šos rezultātus, un ir daudz grāmatu par šo. Tas viss tika rekonstruēts. Un tas ir tik pārsteidzošs fakts, redziet, es par to runāju savā pēdējā grāmatā angļu valodā, kuru tikko publicēja Tomaša Masārika universitāte. Bolševiki tieši šo iemeslu dēļ izveidoja milzīgas represijas. Baznīca tika praktiski iznīcināta Krievijas teritorijā. Pēc tam visi tika vai nu nošauti, vai iesēdināti cietumā, un priesteri pārēsticīgie kristieši nomira nometnes. Tie bija katoļu priesteri, bija arī musulmaņu muftī, ebreju rabīni, budistu mūki kopumā tas bija briesmīgas vajāšanas, un šeit ir tās rezultāts - garīgi izpostīta sabiedrība, kas tagad ir visa bijušajā PSRS telpa, ne tikai Krievijas federācija. Šī mežonīga briesmīga brūce nav dziedināta, tāpēc mums jāturpina lūgt, lai dievmāte rūpējas par šo mūsu brūci. Un es domāju, ka mums ir cerība, kā tas notiks. Э, Runājot par šodienas notikumiem Krievijam, oficiālās Krievijas э, pareizticīgās baznīcas э, nostāja ir mūsinoša. Oficiāla baznīca var teikt, svēti kāru, sadarbojas ar režīmu Krievijā, nu bet no otras puses mēs redzam arī dažus pareizticīgos priesturus, citus kalpotājus, varbūt parastos ticīgos, kuri ir opozīcija, kas cieš no tā, kuri varbūt zaudē savus amatus. Mums rādījuma arī klausītājiem nu, ir interesanti, jo varbūt šeit Latvijā mums ir maz kontakts ar pareisticīgo baznīcu, jo arī šeit pareisticīga baznīca ir nedaudz noslēgta. Просто интересно, вы как православный Jūs kā pareisticīgais, kā jūs redzat, kāda situācija šobrīd ir pareisticīgo baznīca? Cik liela daļa pareisticīgo baznīcas joprojām nepiekrīt režīmam? jau var aptuveni, protams, pateikt, nepaļaujoties uz kādu statistiku, kuras laikam arī nav, bet kā jums liekas, cik liela daļa pāreisticīgo, kas tomēr nepiekrīt, cenšas kaut kā norobežoties no oficiālas pozīcijas, kā viņi šobrīd jūtas šajās represijās, šajā э, spiedienā? Šeit, protams, svarīgi, kā nekāda statistikas nav un patiesība, tā nav vajadzīga, jo mēs zinām vienu statistiku, ko Dievs mācīja Bībele, stāsta par Abrahamu un Sodomu un Gamoru, ka daži taisnīgi var izglābt veselu pilsētu, nevis vairākums. Tas ir redzēt, Dievam nav socioloģijas, Tas ir ļoti svarīgi saprast. Tas mums ir svarīgi zināt. Bet Dievam tā nav. Dažu taisnu lūkšana maina visas tautas likteņus. Un dabiski pat daudz cilvēku pasaules uzskatus. Un šajā ziņā katram ir jādomā par sevi, ka viņi ir tādi. Varbūt Mēs esam tie taisnie, varbūt es. Jā, es zinu, kāds es esmu grēcinieks, bet tomēr iespējams nepietiek tikai ar mānu lūkšanu, un tāpēc ir jālūdz visiem. Nedomājiet, ka citi lūgs labāks par, labāk par э, tevi. Tātad, kas attiecas uz baznīcu, mēs atkal nedrīkstam aizmirst, ka Stalins 43. gada izveidoja jaunu pāreisticīgo baznīcu. Veca tika iznīcināta, bet jauna jauna baznīca, kad eh, tiešām daudz cilvēki no vecas baznīcas piekrita sadarboties ar Staļinu, tas pats Strogorods, kas metropolīts Sergijs, metropolīts Aleksijs Simanskis, kas nozīmē, ka viņi piekrita sadarboties ar Staļinu un tika izveidota jauna baznīca KVDK. Eh, vispārējā nodaļa pēc tam arī bija NKVD, Krievu lietu padome. Pareizticīga baznīca bija tikai Lubjankas aparāts, un šie cilvēki visi ir slepeni dienesta agenti. Tātad viņi varēja būt ticīgi vai neticīgi cilvēki. Neviens э, viņa dvēselē neskatījies, bet tie piekrita э, sadarboties ar sātaniesko, stāļinisku režīmu. Bet citi nepiekrīta, э, bet baznīca ar tiem nebeidzas. Baznīca tika atjaunot, un, protams, pie tās nāca daudzi ticīgi, kuri patiešām meklē, meklēja Dievu, un tie bija priesteri un lāji un pat bīskapi. Un, lai gan VDK kontrole bija ļoti bārga, ļoti stingra, cilvēkiem tomēr izdevās. Es pats atnācu šajā laikā uz baznīcu, palikt godīgam un nesadarboties um, ar VDK un meklēt Dievu. Un uh, pašreizējā baznīca, hierarhiska vadība tieši nāk no turienes. Tagadējais patriārs Kirils daudzkārt publiski teica pats dzirdēju, ka ir sergijānists. Tas ir Sergejs Strogorodskas sekotājs, э, kas ir nepārprotami līdzstrādnieks ar bolševismu, kas ir sātanisks režīms. Э, Tāpēc tas, ka viņi tagad būtībā atbalsta pašreizēju Putina režīmu, ir pilnīgi normāli un ļoti э, dīvaini būtu, ja tas tā nebūtu. Tāds ir režīms, protams, ir Lubjankas Putina režīms, un arī viņa daļa no šīs Lubjankas, bet Kristus baznīca, šī Kristus miesa, tā ir bezgalīgi atšķirīga. Un tie, kas savas sirdsapziņas dēļ negrib apvienoties ar šo Lubjankas projektu, viņi atrodas viena baznīca ar Maskavas patriarchātu. Viņi piemin to pašu patriarhu Kir Kirilu, bet atceras viņu ar sāpam sirdi, lūdzu Dievu, lai viņš kļūtu citādāks, lai viņš apzinātu savus grēkus. Viņi kalpo Kristum un ved cilvēkus э, pie Kristus. Tāpēc redziet, viena un tajā pašā baznīca ir kā divi līmeņi. Politiskais kalpojums, tās sadarbojas ar um, politisko, sātanisku režīmu un kalpošanas līmenis Kristum un viņa patiesībai. Daži cilvēki spēja klusēt, kur nepieciešams, eh, un tāpēc turpina vairāk vai mazāk kalpot. Bet ir milzīga morāla apspiešana. Tā turpina nest patiesību, un daži to nevaru izturēt, nu, piemēram, nu, tas nu, pats tēvs Aleksijs Uminskis, un viņi tiek gāsti, izraidīti no valsts, bet paldies Dievam, viņi tiek atjaunoti savā amatā citur, un tie turpina kalpot, un viņam pievēršas milzīgs skaits cilvēku. Tātad šī ir cīņa, šī ir tā pati cīņa, par kuru diamāte runāja bērniem 17. gadā. Cīņa starp cilvēka dēlu un ļauna ienaidnieku. Tā turpinās un turpinās Krievu baznīca. Un jāatcerās, ka nav Krievu baznīcas, bet ir baznīca Krieviem, kas ir pareisticīga baznīca. Krievija pareisticīgo baznīca Bulgārija ir Latvija, ir viena Krievija. Tas ir daļa no vienotas Kristus miesas, kas nekad nav bijusi izolēta, vienkārši administrācija ir Krievu, Krievija, bet administrācija tagad, diemžēl, nav tajā pašā наша слабакая линия. Сейчас, к сожалению, не на лучшую filmiem no YouTube, kas ir pieejama YouTube kanālam, kura ir par Fatimas notikumiem. Jūs runājat arī par dialogu starp Romas katoļu baznīcu un pareisticīgo baznīcu Krievijam. Un sakiet, lūdzu, kāpēc jums tas ir svarīgs šis dialogs un kādas iespējas tagad šīm dialogam? Es domāju, ka starp baznīcām, starp pareisticīgo baznīcu Krieviju un katoļu baznīcu, protams, pastāv dialoga iespējas. Ir eh, brīnišķīgs dialogs, kas notiek starp pareizticīgo baznīcu ārpus Krievijas un eh, to patriārhu, un attiecības eh, starp pareizticīgiem un katoļiem šobrīd pasaulē. Tas ir ļoti labos, labas, un tas ir brīnišķīgi, tā ir laba, laba zīme. Sabiedrība Krievijai ir sanaidota. Un atkal šī baznīcas elīte, kas tiepjas taisni no Staļina laikmetā, nav ieinteresēta dialogā, bet ieinteresēta pašapliecināties, imperialiski pašapliecināties. Tā ir skaita baznīca, lai valdītu, valdītu par citiem, vadītu citus. Un nekāda gadījuma nebūtu daļa no kādas vienādas daļas savas starpā. Tāpēc viņus interesē tikai dialogs, kā savas gribas veicināšana. Tā, diemžēl, bija arī iepriekšējos gados, arī pirms kāram. Э, Bet normāli krievu cilvēki sazinās ar katoļiem un vēd normālu dialogu. Tas nenozīmē, ka rīt pareizticīga baznīca pazūdīs un kļūs par daļu no katoļu baznīcas. Protams, nē, katra baznīca nes savu patiesību, savu patiesības daļu. Tā Dievs to ir iekārtojis, to skaidri var redzēt pat evangēlija beigas. Atcerieties, Pēteris jauta, redzot Jāni. Ka Jānis sēko Kristam kungs, kas ar viņu? Un Jēzus atbild, ja es gribu, lai viņš pastāv, kar, kamēr es atnākšu otru reizi, kas tev no tā seko man. Redziet, kristiešu izvēles э, daudzveidība ir kāds noslēpums. Pāreisticīgo ceļš, senais, mishalkedonīskais ceļš un katoļu ceļš arī evanģēlīskais ceļš un lūk, luterāņu, kalvinistu ceļš, bet mums visiem jāsaprot, ka esam viena veseluma daļa. Mēs esam vienas Kristus miesas daļas un attiecīgi jāizturas viens pret otru ar mīlestību, ar izpratnē, bet tajā pašā laikā novērtējot un saglabājot to, ko mēs mantojam, kā īpašas zināšanas, bet dalīties ar šīm zināšanām, atvērt tās, apspriest. Tāpēc es domāju, ka Tad, kad šis briesmīgais Krievijas režīms, kas, protams, ir komunistiskas staļinisma mantojums, kad tās krītīs, tas noteikti krītas, viss zemiskais īpaši šī briesmīga sataniska lieta, э, tā laika gaita iet bojā. Esmu pārliecināts, pārliecināts, ka tad šis dialogs sāksies pavisam savādāk, draudzīgi, atklāti, mīļi un ar lielu labumu visam pusēm. Хотела задать также такой es arī вопрос. gribēju uzdot šo jautājumu. Šodien, kad ierakstām šo interviju, ir 8. maijs, un mēs ierakstām šo interviju 13. maijam. Bet šodien ir īpaša diena arī Eiropai. Šī ir otra pasaules kara beigas Eiropa, un īpaši Rietuma Eiropa piemin šo dienu. Tagad arī jūs esat Eiropa piespiedu kārta jāsaka, un jūs bieži ceļojat pa Eiropu. Un tagad Eiropa ir savādāka, tā ir savādāka nekā 1917. gadā, tā ir savādāka nekā pēc otras pasaules kara beigām. Un, diemžēl, mēs redzam šo tendenci Eiropā, kā Eiropa atdalinās no Dieva. Jūs atrodaties Čehijā, un vai jūs to redzat? Un kādas ir briesmas no tā, ka Eiropas atdalinās no Dieva? Ziniet, Olga, es varu pārsteigt jūsu klausītājus, bet es teikšu, ka es neredzu, es neredzu, kā Eiropa attālinās no Dieva. Es neredzu, ka šai manā valstī, šī manā patvēruma vieta Čehija, proti, es esmu Brno, šī ir Morāvija, ka tā attālinās no Dieva. Baznīcas ir pilnas ar cilvēkiem, es redzu šo ļaužu masas e, iet uz e, baznīcu, pat e, ārpus dievkalpojumiem baznīca, katoļu baznīca, lūdzas, kāds iet uz grēku sūdze, viss ir pārpildīts brīvdienas svētkos. Brno ir studētu pilsēta, šeit ir seša, sešas augstskolas, Un šeit viss ir pārpildīts ar jauniešiem, studentiem, jaunam ģimenēm. Redziet, mums ir nepareizi priekšstati par pagātni. Jā, formāli tika uzskatīts, ka Krievija bija imperialiska, Krievija bija pareizticīga valsts, un, teiksim, par Rusiju bija luterāņu valsts, Aust, Austrijas impērija katoļu. Bet tas viss nebija taisnība. Lielāka daļa cilvēku nedzīvoja saskaņā ar Kristu, bet gan dzīvoja saskaņā ar savu laikmetu, ar savam vēlmēm. Un nekad nav bijusi ticības universāluma. Es to stingri saku kā vēsturnieks. Nekad nav bijis, jo dažiem tā bija šī vienkārši neticība, citiem tā bija kaut kāda primitīva magija, kad nezinu, pies pieskaršos relikviem, izlasīšu kaut kādu lūkšanu, un viss izdosies. Saprotiet, tas viss vēl nav viss. Tas ir ticība. Ticība ir mīlestība, īsta. Mēs zinām, kas ir mīlestība zemes virsmu. Ja tu jūti, piemēram, jaunietis vai meitene, pa īstam, vīrietis vai sievietis, vīrs vai sieva, tad tu jūti šo vēlmi pilnībā, pilnībā atdot sevi viņam. Tā ir mīlestība. Pārējais nav eh, mīlestība. Tas, ir pats, tas pats ir ar Kristu. Ja jūs mīlat Kristu, jūs vēlaties atdot sevi viņam. Ja jūs mīlat Kristus baznīcu, eh, jums tai jābūt. Tāpēc veiciet to savu sava kalpošana, ne karjeras, ne veiksmes, ne pat garīga eh, mierinājuma dēļ bet tāpēc, ka jūs vēlaties atdot sevi cilvēkiem, tāpat kā pats pestītais atdeva sevi. Tātad tas nekad nav noticis ar vairākumu, vienkārši tagad ir cits laiks, tagad ir brīvas pasaules laiks. Un jā, ja tiešām valstis 18. un 19. gadsimta būtu bijušas tik eh, kristīgas, tad, protams, nebūtu bijis ne Pirmā pasaules kara, ne Otrā pasaules kara, vai citu Napoleon, Napoleona nu, kāru, nekas nebūtu noticis. Tas viss ir fakts, kā patiesība kristiet, kristietība vienmēr ir dažu liktenis, bet katrs lai cenšas tāds būt. Lielākā э, daļa dzīvo formālu kristīgo dzīvi. Kad viņiem jautāja pirms tam, vai tu tici, nu, protams, tici, esmu krievs, э, protams, pārējais ticīgais, luterānis, ja latvietis, э, bet tas nenozīmē, ka viņš dzīvoja kā patiesi pārējais ticīgais, patiesi, ka luterānis, Nē, viņš tā nedzīvoja. Un tagad ir cits laiks, tagad ir brīvais laiks. Tagad tev nav jāslēp, ka esi neticīgs. Vari to atklāti pozicionēt, un neviens tev nepārmētīs. Tas nekāda nekaitēs tavai karjerai, varbūt pat otrādi, tāpēc daudz cilvēki tā saka – ka viņa vairs neslēp savus reliģiskos uzskatus, pēc savas, teiksim, novirzēs intīmu attiecību joma. Tur es arī bija daudz homoseksualitātes un tā tālāk, bet tas tika slēpts, bet tagad to neslēp. Un tas nenozīmē, ka tagad to ir ļoti daudz. Tas nozīmē, ka viss tas bija slepeni, kā tā, kā teica glābējs, Tas tika atklāts. Mums nav jākaunās. Ir daudz ticīgumu. Ir, protams, paisumi un bēgumi, kad ticība nostiprinās un vaina sabiedrība. Tāpat kā visas sociālas <laughs> parādības, tas ir normāli. Taču nekad nevajadzētu teikt, ka toreiz bija labi, ūdens bija saldāks un uguns siltāks, bet tagad viss ir augsts un slikts. Patiesība viss ir vienāds. Kristus tika sists krustā pirms 20 gadsimtiem, ko darīja dievbijīgi pēdiņas ebreji un romiešu administrācijā Poncija personībā. Viņi viņu sita krustā tāda paša veida, un tagad pēc 20 gadsimtiem visa pasaulē. Bet citi ieklausās viņam, un tāda paša veida ir viņa mācekļi. Viņi viņam dod cienīgu apbēdījumu un priecējas par Kristus augšām celšanas vārdiem. Tā viss bija, tā arī tagad, bet nezaudēja drosmi, ka šie ir grūti laiki. Tie vienmēr ir grūti, vienmēr arī priecīgi. Последний вопрос. Pēdējais jautājums. Mēs esam rādījumā arī Latvijā, un mūsu galvenā kalpošana ir lūkšana. Mēs arī redzam no statistikas, ka mums vairāk klausītāju, kad notiek lūkšana vai rožkronis vai citas lūkšana, lūkšanas. Tā ir mūsu lielākā misija. Un šajā sakarā es gribēju jums jautāt. Mēs jau runājam par to, ka mums ir nepieciešams lūgties, ka mēs nepietiekami lūdzam viens par otru. Par ko? prom, par kādam jomam, īpaši par Krieviju, mums klausītājiem vajadzētu lūgt vairāk. Es domāju, kā kungs, kad viņš saviem mācekļiem deva savu lūgšanu, Tēvs mūsu, viņš visus uzsvarus ielika šajās lūgšanā. Un vispār, kā saka, un tās mēs nevaram ne atņemt, э, neko pielikt. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī ir zemes. Tas ir tas pats svarīgākais. Cilvēki, kāda ir jūsu grība? Nevis, lai tiktu izpildīta kā tirāna grība, bet lai cilvēki uz zemes tiek vadīti pēc dievišķas gribas, pēc dievišķa principa, attiecība savā starpā un dabā, citas valstis, politika, visa. Tā ir viena lieta. Protams, neievēt mūsu kārdināšanu, tāpēc mēs redzam, kā pasaule ir pilna ar kārdinājumiem, varas kārdinājumiem, nacionālisma kārdinājumiem, cilvēku patmīlības kārdinājumiem un izpratnēm par tautam, ka mūsē ir paši labākie, jaukākie, un citāds tauta cilvēki ir э, ļaunāki, pretīgāki. Lūk, tas ir kārdinājums. Nu, ir daudz citu э, kārdinājumu, kas nozīmē, lai nebūtu tādu kārdinājumu, un lai kungs palīdz mums ieraudzīt, ieraudzīt tuvākajai, un ne tikai mūsu kaimiņam blakus cilvēka, bet arī citā tautā, ar kuru viņš iespējams tā sakārtoja, ka tu dzīvo э, blakus, teiksim, Krievim, э, Ukraina, jā, Ukraiņam, Krievija, lai redzētu cita labāko par sevi, nevis pašu bet labāk. Nevis lai viņš pie, ņem piemēru no tevis, bet ļaujiet jums ņemt piemēru no viņa. Jā, visas tautas tā izturēsies viena pret otru, nu, bet nacionālajam naidīgumam nebūs nu, vietas. Un nu, visbeidzot atpestī mūs no ļauna. Ļaunais ir sātans. Mēs viņam paklausām ļoti bieži, pilnīgi brīvprātīgi, bez pretestības. Kād? Kad mēs darām to pašu, ko Ādams un Ieva darīja parādīze, šis ir kritums. Krišanas būtība nav tāda, ka Ieva ēda augļi, kuru nevajadzēja ēst. Krišanas būtība ir tāda, ka gan Ieva, gan Ādams vēlējās pilnīgi būt neatkarīgi no Dieva. Viņi gribēja pretoties Dievam. Kas rezultāta notika? Vien, viņi ienīda viens otru un teica, sieva, kuru tu man iedevi, viņa man iedeva. Viņai ir tā sir. Un es ēdu šo augli. Tu esi vainīgs Dievs, kad devi šo sievu. Jā, viņa ir vainīga, ka viņa to man iedeva. Es esmu, kā saka, ne pie vainas. Kas no manis? Šī ir sātanīska pieeja. Tas arī viss. Kad tu saki, ka pie visa ir vainīgs kāds cits, ne es, bet kāds cits, lūksim, lai Dievs mums palīdz uzņemties atbildību par sevi. Mīli otru kā sevi pašu. Pienāk tikai tukši vārdi. Ja mēs to nedarīsim, mēs cietīsim. Ja mēs to nedarīsim, mēs galu galā iesim bojā. Tāpēc lūkšanas jēga pirmkārt ir sevis atdošana Dievam, tuvo un tālo dēļ, mīlestībām. Ar ko dzīve savēdīs? Dzīve savēda kopa laupītāju, piekautu cilvēku un dievbīgu samarieti. Tā es teiktu, par to mums jālūdz. Вот я бы так бы сказал, о чем надо молиться. Спасибо большое за Liels paldies par šo interviju. Man pašai, manuprāt, mūsu klausītājiem daudzas lietas šķita ļoti interesantas un izglītojušas, un ne tikai prātam, bet arī garīgi. Liels paldies par jūsu atbildam, par darbu, par jūsu, varētu teikt, kalpošanu pasaulē un Krievijai. Es gribu novēlēt jums labu dienu. Atgādināšu mūsu klausītājiem, kā runājam ar vēsturnieku un profesoru no Tomaša Māsarikas Universitātes Brno, Čehija, ar politiķu publicistu un pārējsticīgu kristieti Andriju Zubovu. Vēlreiz paldies! Apusē, lai Dievs dod visiem mūsu klausītājiem priecīgas lieldienas dienas, un apziņu par Fatimas parādības mīsijas dziļumiem, kas, protams, turpinās. Un mūsu kundzes izteiktas pasaules problēmas nav atrisinātas līdz šai dienai, un tas ir mūsu, varbūt mūsu bērnu un mazbērnu ziņā. Tātad mūsu laikmetam pietiks gan lūkšanai, gan darbībai. Visu to labāko. Thank you. raidījumu arī Latvijā ēterā raidījums kafijas pauze, kas ir iespējams pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Dargie rādījumā arī Latvijā klausītāji, jūs klausieties interviju ar profesoru Andreju Zubovu un es Olga Vēlika novēlim skaistu šo dienu, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Nu, kafijas tas ir iztukšota. Izskanēja raidījums kafijas pauze, kas bija iespējams pateicoties jūsu ziedojumam Rādio Marija Latvija.